mu kubaka kino gihugu cy'amavukiro mutiro no munsi tugaruka kubikingira mwarabyumvise hari kwigerekezo ryandwi kuno kwezi kwa gitugutu aho umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Eh, Dieudonné murengera ntwari yashikirije ibigiye guhinduka cyane cyane bivanye n'ingingo zari zafashe aho zari zafashwe twavuga nko kugenekezo rya 16 ruhuma aho hashizweho itegeko ryo kugabanya ihanahana ry'amafaranga mva makungu bita amadevize murazi n'ingaruka bya eh, byazanye n'ibyakurikiye twara bigarutse ko gose hano mu kiganiro karadiridimba eka no kugenekerezo rya ndwi kwezi kwa ruhuma mwarumvise yuko hari ano nzu agurisha ayo mafaranga y'agaciro bituma amabiyodo shanje nayo yarugayiwe twaragarutse kuri ibyo tura turanaha ijambo mwe bw'abarundi aho bamwe bavuga bati no kubafatira amaboko mu mugongo abandi bati bituma igihugu gisubira inyuma n'ibindi n'ibindi uno munsi rero mukaba mwarumvise yuko izo ngingo zo ku magenekerezo ya cumi na gatandatu ntwarane na ndwi iruhuhuma yakuweho kugira bibandanye borohereza abarundi n'ingingo bavuga ko zafashe mu gutunganya iby'ifaranga hisunzwe ibihe uburundi igiye gufata ingingo zizofasha mu itunganywa ry'ingene ifaranga ry'u Burundi rikoreshwa kandi rikagira agaciro kugira ngo ivyo bishikweho ibanki ya Republika y'u Burundi ifadikanije n'ababijejwe yarakoze ivyigwa byo gusuzuma kugene igihugu cifashe mu vy'ubutunzi ivyo vyigwa vyarerekanye neza ivyokorwa mu ntumbero yo gutunganya neza ivy'amafaranga muri ivyo harimwo itunganywa rishasha gishingwa ry'ikiguzi c'amafaranga mva makungu imyiwezo yakozwe yarerekanye kandi ko ubutunzi bw'uburundi bwagumye bwifashe nubwo bwakozweho n'ibihuhusi vyahungabanije ubutunzi isi yose aha twovuga ingaruka mbi ya cakiza ca coronavirus n'inkurikizi z'indwano hagati y'uburusiya na Ukraine nico gituma hisunzwe ihangiro ibanki republika y'u Burundi yihaye ryo kuba ibanki nkuru ifise ubuhinga bushobora gushitsa ku iterambere no gukinga ihungabana ry'igisata c'amabanki kugira ngo ubutunzi bw'u Burundi bushike ku iterambere rirama eh, kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bushobore kuguma buhangana n'ibihuhusi ibanki republika y'u Burundi ishigikiwe n'abayunganira mu iterambere iratanguje ku mugaragaro ingingo zo gutunga gutunganya iby'ifaranga hisunzwe ibihe tugezemo ingingo zitegekanijwe muri iyo ntumbero zisunga ingene igihugu cifashe mu by'ubutunzi kandi bikenewe ishyirwa mu ngiro ry'izo ngingo rizokwama rimenyeshwa abantu bose hisunzwe ibyo byose bishikirijwe ibanka Repubulika y'u Burundi imenyesheje ibi bikurikira ubwa mbere ingingo zafashwe ku wa gatandatu ntwarane umwaka na mirongo ibiri zo kugabanya ihanahanwa ry'ikibiriraho ry'amafaranga mva makungu kuva ubu abantu barungikirwa amafaranga mva makungu barashobora kuyaronswa mu mafaranga mva makungu nyene canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mva makungu mu kwemererwa gukora habanzwa gutera igikumu rwandiko rwo kwemera gukurikiza amategeko agenga igisata c'amazu amazu yo kuvunja amafaranga bigiriwe i Bujumbura igenekezo rya ndwi itugutu mwaka wa 2020 umukuru w'banki Republika y'u Burundi uwo rero n'umukuru w'ibanki ya Repubulika y'u Burundi Dieudonné Murengera Ntwari ego reka tugaruke rero muri kino kiganiro nziza cyane yarayafashe ingingo ya gishinga ntahe ingingo y'ubwenge ingingo sinzi kimwe twita mu gifaransa eh, sagesi ni ukuvuga seti nimezire saje intelligent eh, eh, ni ukuko cumi amakete mm. cumi ararenga nta n'ikiganiro na kimwe nibaza mwebwe murabamenyesha amakuru murabizi nta kiganiro na kimwe mhm. twakora ntituvuge ko iyo ngingo yo kugara amabiro doshanje ihungabanya ubutunzi bw'igihugu mm. kubona rero afashe ingingo nk'iyi ni ukuri twebwe eh, ntacyo tubivuga ko ni ukumushimira gusa kandi dushimira Eh, n'abo muri leta bamushigikiye kuko ndazi ko ingingo nk'iyo atoyifata wenyine atabantu bamushigikiye muri leta mhm. mugabo kandi tukagaya rwose umuntu yiyumviriye gufata ino ngingo abantu basemera bavuze induru twebwe tukanasaba ahubwo ko uyu muntu ukwiye n'amategeko kuko wumvirije ibyo eh, uyu muyobozi mushyashya wa brb yavuze mhm. yavuze ko mu ncamake yashatse kuvuga yuko iyi ngingo yafashe yahungabanije ubutunzi gufatisha ingingo nk'izi abatabanje gusuzuma ibibi byazo ibi ntibisaba kurinda kuba umuhinga mu by'ubutunzi cyane kugira ngo ubone ingaruka mbi iyumvire iyi ngingo tube turetse yuko ihungabanya ubutunzi iteza n'umutekano muke mhm. mwiyumvire nk'abantu uno munsi ibidandazwa eh, birenga mirongo irindwi ku ijana byagurwaho n'amafaranga avuye mu kinywari mhm. mwarakurikiranye ibintu bapfutse bitari bike mbere n'ibiganiro bitari bike bitwa baragirisha mm. eh, nibaza rero yuko bakwiye kuza barumviriza impanuro z'abantu nk'abo ataco basaba muri leta kuko ibi bintu biba birifise abantu hariho akagwi k'abantu kaba kabifisemo inyungu kugira ngo kagume kitungira mu gihe abanyagihugu muri rusange bariko barakena baja mu bukene butagira izina rero abantu nk'aba batwara nibo dukwiye gushigikira eh, nibo bakwiye gushigwa n'abantu bose kuko nk'iyi ngingo yari yarafashwe eh, nakubwiye urabye neza usomye rino tangazo mu gifaransa cyane cyane ingene yarishikirije birerekana neza yuko eh, ari ingingo yaje guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mugabo navuze ko ataruhungabanya ubutunzi bw'igihugu gusa ahubwo yarihungabanya n'umutekano ko murazi abavunjayi batari bake bishwe muravyibuka mm. nari mwibaza ko abavunjayi bishwa n'ibiki navyo tuzi amatohoza ntigeze ko wabwira ngo tubone neza ivyatumye bapfa mugabo mm. eh, biraboneka neza ko iyi ngingo hari habuze yuko eh, cyane cyane uyu muntu yafashe ino ngingo kuko murazi mu buryo turafise ingorane y'uko umuntu eh, kugira ngo yisubire ko bigora cyane eh, uyu yafashe ino ngingo byasabwa ko ahava nibyo niyumvira jewe ubwanje kuko eh, ntibyumvikane ingene ahavuye iyo ngingo eh, iciye kandi uyikuye akavuga neza ko ari ingingo yahungabanya ubutunzi bw'igihugu mugabe cyatongeye ko uko yahungabanya n'umutekano kuko hmm. babwiye urabye abavunjayi bapfuye ingene bangana eh, naho twabivuze amatoza ataratwereka neza icyatumye bapfa mugabo n'ubu ndabivuze ntibishoboka kumvikana ingene umuntu ashobora abantu bashobora kugendana miliyoni n'amamiliyoni mu ibarabara ngo bimwe umutekano murabyumva na mwebwe mm. rero iyi ngingo yagize amangaruka mbi nyinshi cyane ku buryo bw'ubutunzi eh, dufatire ku bakozi bakora muri byo kuvunja Eh, nizere yuko iki kica kibicirwa no ku bandi bantu bafata ingingo abantu bariko barasemerera ariko ntibashaye kumviriza na gatoya ahubwo bariko barasemera karibo baca bayitwa abansi b'igihugu uburya abansi ba mbere b'igihugu n'abafata ingingo zitarizo mhm. ego urufyiri urahabye nk'uko mwabivuze n'ingingo yagiye ihungabanya cyane ubutunzi bw'igihugu reka mwagarutse n'umutekano w'igihugu ariko kumbure mwagarutse ku kintu cy'abahinga abahinga twageze kubatumira hano muvuga ko abahinga uh, mvamakungu mbe burya hano mu gihugu ho ntihariho abahinga kumbura ejo na hirya ejo abategetsi bo kwikora ko kugira hafashwe ingingo aba ingingo iza korohereza abahinga n'ubuhinga icyo bitara la siyanse ntushobora gutera imbere n'umunota n'umwe ntushobora gucikana utabanje gushyira imbere abahinga mbere nagenda babwire nk'abaperezida batari bake ku isi mhm. eh, baragira icyo bita komite ah, d'expert perezidansiyeri mhm. ni ukuvuga ni umugore w'abahinga bajeje guhanura bakongera bagahanura barabye ibyo umukuru akunda kenshi niko babigira bazi ko umukuru icyo kintu adashobora kugikunda babona ko bahava batakaza akazi n'amanota bashobora baharura ibyo agomba abantu rero ku isi barondera abo bahinga ndababwiye bigenga baba barimo abantu b'icyo gihugu n'abanyamahanga benshi niko babigenza muzogende mutohoze neza mwumve mhm. natwe twohanura abakuru bacu badutwara yuko bogira angurupe eh, d'expert barimwo abarundi batari iyo migambwe yabo mhm. hanyuma kandi n'abanyamahanga n'abahaye akarorero gasanzwe nkunda gutaha akarorero ka obeye mhm. muribuka neza ikigo kijejwe gutoza amakori amafaranga acinjiza mu mwaka w'ibihumbi bibiri eh, n'umunani ariko hamaze kuba reforme za obr eh, barondeye umuhinga mpuzamakungu yitwa kirani hormes avuka muri repubulika do rirande mhm. igihugu cyahora cyegamiye ubwongereza ubucikukiye uyu muntu amaze kugira reforme amahinduka muri agashyiraho obr yahora ari duwane na empo n'igisagije cyo gutaza gutoza amatagisi Eh, icyo bita rerucete adiminisitirative akabigira obere byose yaciye ubere yaho ritoza umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani amamiliyaridi amajana ane mugo hamaze kuba reforme ubu tugeze ku mamiliyaridi igihumbi n'amajana abiri mwiyumvire amamiliyaridi hafi amajana umunani mu myaka ehm, ishika ku icumi yonyine gusa amaze kwiyongeraho mm. ego uh, tugarutse kuri rino tangazo ry'urongoye banki nkuru ya repubulika y'u Burundi gabriel rufite umurongo wa yorikoma uh, kumbure ejo na hirya y'ejo ubu ni igiki mubona uh, kigiye kwiyongera cyane cyane mu butunzi iminota ine cyangwa itatu duce duha akanya abarundi bari hanze y'igihugu ubwa mbere tubanze turihe kuva mu buto ducemo umutekano kuko ntiwutangura ubu nguya abavunjayi bahora bavunjira mu kinywabi ubu baca batangwa kuvunjira habona mhm. kugira ibiwe by'umutekano muke uzoca usanga ku mabirodo shanje hari abajejwe umutekano abapolisi bacungera umutekano mhm. mugabo ibyo wowe mbere muri ko bitashoboka ni ukuvuga yuko muri icyo gisata kizoca gisubiramo umutekano icyo ni cya mbere kikira kabiri ni uko abantu eh, bazoca baronka akazi hari abantu bari baragiye muhira batakora barikora mwagiye amazu yo kuvunja ibyo eh, iyo ni inyungu igira kabiri inyungu igira gatatu ni uko leta ubu uya izoshobora gukontorora amafaranga azoba yaje mu gihugu ikigira kane ni mhm. uko berbe ni ukuvuga leta izoshobora gukurikirana amafaranga ingena avunjwa ubuya mhm. bazokurikirana uzorenga uzorenga ku mategeko azohanwa kuko nabone bari kugira ngo bakurikize amategeko amabiro de nayo nagomba kumva ko agomba gukurikiza amategeko eh, kuko nta kundi byogenda leta nayo iri kugira ngo ihane neza umuntu wese azoba yarenze amategeko murumva rero yuko amategeko adashobora gukora ahandi ho muri icyo gisata amategeko yari mu ikonje eh, ikindi kigira eh, gatanu ni uko eh, abarundi n'abanyamahanga bahora baza bazanye amafaranga agacaca mu kinywabi agacaca kuvunjirizwa mu bindi bihugu ubu yazoja muri ayo mavunjiro kandi ni inzira neza y'uko bizoca bifata inzira eh, hanyuma ikindi eh, ni icuko oh, amafaranga aduca yiyongera mu gihugu amahera aduca yiyongera mu gihugu no muri Berbe idushobora kuyakontorora bitagoranye njyewe hmm. nibaza ko ibyiza biri muri iyi ngingo ari byinshi cyane atamuntu yoshobora kubiharura ubwo icyo nagenda babwire mumenye yuko ibi bintu hari abantu benshi bariko barabitungiramo bazohava batemera ko binaja no mu erega ariko ariko nta uri hejuru y'amategeko none ubundi ho ntibyahora bikorwa amategeko ahari erega n'ubundi bahora bakora ayo makosa amategeko ahari bivana n'ingene abafisemo inyungu bafise ingufu bivana hmm. n'ingufu abantu bafisemo inyungu bagira none abo abo bafisemo inyungu baba bafise ingufu gusumbya leta none jewe nikora ahora mbona ko umenga basohotse ingufu leta nuko nivyo natwe ahora tubona kuko wabona neza ukumva yuko na leta yidoga yuko amafaranga bayatakuza kurangura ngo bageze kuvunja ngo baze kurangura ibintu mugabo gacha wumva ngo yagiye ku isoko twaba twumva muri leta bidoga mu bandi mugabo rero ibyo siko byagomba kugenda inzego z'igihugu zigomba gukora akazi kacu ku neza y'abanyagihugu bose kuko birababaje kubona hari akagwi k'abantu bakeyi cyane. batunga gusumbya leta ugaca usanga inzego z'igihugu mengo siho ziri twipfuza rero yuko nk'iyi ngingo umuyobozi mukuru wa brb mhm. yarayafashe Eh, kandi nibaza ko n'umukuru w'igihugu yaba yabigizemo uruhare kuko murabizi neza yuko ubu uya brb isigaye iri mu biro by'umukuru w'igihugu naho nabyo natari byiza ko banki nkuru y'igihugu iba mu biro by'umukuru w'igihugu mm. mugabo eh, ibyo ari byo byose nizera neza yuko eh, mu biro by'umukuru babigizemo uruhara tukipfuza yuko urundera abahinga nk'uko babitanguye cyane cyane umukuru w'igihugu kugira ngo nk'uko nabivuze habe a komite d'expert international wamufasha kwiyumvira bwene igihugu cyacu cyotera imbere abo kandi barahari nta igihugu biyandika ibishara na gato mhm. na gato aho ngira neza yuko umukuru w'igihugu ngira byoba yamaze kubitangura ah. umukuru w'igihugu yaramaze gutangura ibyo gukoresha abahinga narondere rero ankomite washaka yishireho par dekire kugira ngo abo bantu bose bamenye mugabo ntibabe bari ba bantu baza gusaba ibyo kurya baza gusaba eh, gusa bakoresha ubuhinga kandi abo ku isi barabaho nta namwe ku isi abantu benshi ibihugu byinshi birabikora mhm. twebwe twizera neza yuko mhm. eh, izi mpanuro dutanga ni impanuro twibaza ko ari nziza cyane twibaza yuko abatwara abasuku b'abanyagihugu bazikurikije igihugu cyacu gishobora kuva eh, mu bukene birababaje kumva tuguma tuvugwa ngo turabambere mu kurya ibiturire turabambere mu bukene turabambere muri ibi bibi turabambere muri ibi bibi kandi birashoboka ndemera neza ko dushobora kuba abambere muri byinshi byiza ngo turafise eh, uburyo n'ubuhinga bwo kubikora mugabo kugira ngo bishoboke abantu basumirinda inda bamema zuzuye abo bantu baguma babona gusa inda zabo abo bantu ntabwo bashobora gufasha igihugu mm. ego gaburiyeri ufiri ngira twarabonye no umukuru w'igihugu kibanyi hano ah, akoresha inama y'abamuhanura hari muri leta zunze za amerika ngira kumbure reka twizere nk'uko mubivuze eh, naho iwacu ko hashobora kuba nk'iyo komite ugasanga barahuriye nko mu gihugu runaka kugira bige ibijyanye na kino gihugu cyacu ukuntu cyova mu bukene n'ibindi n'ibindi mugabo umuntu turashobora kwibaza ikibazo none uno munsi kubona ataka na kimwe kiraja mu ngiro kubona twirwa turasemerera ngo ibyo bintu byavuzwe n'abahinga bije mu ngiro habuze iki erega nakubwiye ibi bintu by'akajagari hari abantu babitungiramwo batemera yuko ibyo bintu byiza bijya mu ngiro naho rero habera ikibazo kenshi hmm. muratwumva rufyiri ndabumva cyane mhm, murakoze cyane reka rero twugurure imirongo ari ikibazo canke intererano kumbure mutubwire namwe ko mwakiriye ino ngingo eh, yasowe muri iri tangazo ry'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu kukigenekezo rya ndwi irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu aho rero nibutsa ko ari ku barundi bari hanze y'igihugu harabambwiye yuko ngo indirimbo yoba iri hejuru cyane barashobora barashobora we kutwakura kuri izo nimero duhejeje kubashikiriza kugira nabo bagire icyo baterereye muri kino kiganiro karadiridimba aho turi tugaruka ku tangazo ryasohowe eh, n'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu ikuraho ingingo zari zafashwe ku magenekerezo ya cumi na gatandatu ntwarante na ndwi ruhuhuma mhm, ari ku telefone ari hanze ariko barabumva mhm. eh, yego turamwumva cyane mhm. duga ku ijambo david ego murakoze kumpa ijambo kandi ndashimye n'intumbero mwaha ikiganiro mhm, murakoze cyane ndarakengurutse n'inkingo yarayifashwe n'ubushikiranganje ni banki nkuru y'igihugu eh, murantunga sinabumvishije ni banki nkuru y'igihugu eh na banki nkuru y'igihugu murantunga mm. iyo ngingo n'ukuri yaradushimishije mhm. kandi ije hageze kubera ingingo yari yayibanjirije yo guhagarika itumwatumwa ry'amafaranga mu gihugu mm-hmm. ntiyari inkingo nziza ntiyari inkingo nziza rwose yakoze ko abarundi benshi ababa hanze n'ababa mu gihugu bafite imiryango hanze eka mbere n'abadandaza bafite ibyo bakora hirya no hino yari yarabakoze ko cyane mm-hmm. ubwo rero nkaba nkengurutse iyo ngingo yarayishyikirijwe mm. jewe rero muri rusange icyo nagomba nshikirize nuko nibaza yuko yego mu by'ukuri ibintu bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu ni ibintu bitegerezwa gukurikiranirwa hafi mhm. amahera yinjira n'ayasohoka mhm. amahera yinjira n'ayasohoka ategerezwa kweri eh, kwamizwa kw'ijisho kubera biri mu bishobora guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mm. ariko kubihagarika n'ukuri ntiyari inkingi ibereye mhm. intumbero atari nziza kumbure yo kuzingamika ubutunzi bw'igihugu mm. nkaca ndagihuza na za ngingo zo kubura kw'ibitoro zo kubura kw'ifumbire mhm. zo kubura kw'ibinyobwa kandi amahinguriro aguma bikora byinjira mm. leta vya leta nkozi ikabirika iratwereka yuko hariho abari babisemwo uruhara bakagira ibintu vyo kubinyegeza kugira ngo bafukame igihugu munda hanyuma bibure bizimbe ku masoko abanyagihugu badugwa n'ishavu ivyo kurikira ntawo ntawo babizi mm. nikiri ningingo rero jewe ndayihuza nizo nizo ngingo zose mbi zatanguye twatanguye kumenya mu mu biriko birakorwa uno munsi mhm. ubwo rero nkaba nukuri ivyimva mutima nkengurukiye abafashe iyi ngingo mhm. nka twebwe nk'abarundi baba hanze turafise imiryango hiyo turafise inshuti turafise abagenzi bamwe bamwe muri twebwe barafite ibyo bakorerayo bituma itumatuma ry'amahera ku mwanya ku mwanya ari bwo buryo buborohera kugira ngo babandanye barangura ibikorwa byabo mm. mbere hariho n'abisuganya nka jya n'ubuhonzi um, yari afise akantu yari afise umugambi sinakita akantu ni umugambi wo kurungika amahera no kwakira amahera hariya mu gihugu mm. mu kintu gisa na babyita gutya eh, babyita nibaga izina ingene babyita neza ibi by'amatelefone cyangwa western union nk'uwo wewe kurungikira imiryango inshuti n'abagenzi eka n'ibindi byose byatuma abantu baronga amahera biciye muri iyo microfinance yiwe mm. muri rusange rero jewe ndakengurukiye leta mvyeyi leta ngozi hanyuma nkaba nizeye yuko n'ibindi biri imbere mu ntumbero y'uko abarundi tuguma dutera imbere mu ntumbero y'uko abarundi tuguma ah, twiteza imbere nosaba y'uko abatujejwe abo twashyize imbere indongozi zokora mu nyungu z'abanyagihugu mm. nkaba ndangirije ngaho ndabifuriza umunsi mwiza mwese murakoze nta kibazo runaka ubaza umuyobozi wa urikome oya nta kibazo na kimwe mfise no mubaza kubera ivyo yavuze uno munsi mm-hmm. ni ukuri byose biratomoye byose biratumoye nkunze kumubaza ibibazo reka nibutse inimero nirindwi na gatandatu canke itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi muce mukurikiza izo nimero murashobora kudutora bita gabriel ndabumva ndabumva mhm. reka tugaruke kuri zino ngingo zashyizweho ni banki nkuru y'igihugu uh, muri rusange nk'uko namwe mwatangiye mushima murumva yuko na david atanguye eh, nawe ni ashima rero ah, aho bukera hari uwatwandikiye ati kumbure ah, ingingo nk'izi iyo zifashwe ubona ko zafashwe ku itariki ya ndwi kuno kwezi nyine kwa gitugutu bati mbega ah, kujya mu ngiro hoho ntibyari mbe mwebwe nk'abahinga n'igiki oh, mushora kumbure eh, gusaba abo bahinga cyangwa abo babijejwe kugira ingingo nk'izi zibaye zikurikirwe nk'uko ujya bandika ati eh, zifatiwe umunsi zishyizweho umukono kugira ngo bijya mu ngiro gutyo tubone iterambere rigenda ryiruka mu bantu no mu gihugu eh, ubwa mbere imbere y'uko nishobora kwica kibazo cyanyu nagomba nanje eh, nshigikire cyane ibyo eh, david aje gushikiriza mhm. ndibaza ejo oh, hirya y'ejo mhm. nari otawa mm. gisagara arimo mhm. kandi kanada n'igihugu giteye imbere mm. kandi kitashaka kitari gikenewe n'ibyo by'amabiro dushanje ni ukuvuga aya yo kudandarizamo imbere mm. y'uko ndahava ngo ujye mu kindi gisagara mhm. eh, nabonye amabiro dushanje yuzuye yuzuye aho ushaka hose aho ugera niho no guhera kuri aeroport kugera mm. usanga hari amabiro dushanje Mm. ugaca wibaza rero uh, igihugu nk'uburundi mm-hmm. hashobora kuza umuntu agafata ingingo ngo ndakuyeho biro doshanje ndakuyeho amazu yo kudandarizamo amafaranga ukibaza izo ngufu n'ubushobozi n'ubwenge umuntu nk'uyo afise ukabona ko by'ukuri ari ibintu bitumvikana gatoya mm. ntibyumvikana rero ukungene eh, igihugu uh, nk'uburundi umuntu ashobora gufata ingingo nk'iyo uyu ugaca ngo ni mugabo iciza ni uko hari abantu bamwe basemerera kuko burya ibyabona by'izi ngingo mbi ziba zafashwe n'abantu ntibazi ko ibintu ari nk'icyo twita mu gifaransa tashenderebire kuri bo mhm. iyo ufashe ingingo atari nziza nk'iyo iraguherekeza kugeza murazi yuko hariho n'abantu eh, bahora babura iyo baca iyo bavuye mu bibanza barimo kubera ingingo mbi bagiye barafata kuko eh, icyo bamwe bamwe bibagira ni ari imana ibatwije eh, ubusuku nabo mhm. bakwiye gukora ibyo mu by'ukuri abanyagihugu bifuza rero niyumvira neza yuko eh, ingingo nk'izi ari nziza cyane mugabo kandi bataza gusaba gusa jiwe nicyo nibaza ko coba ciza gusumba kuko nabivuze n'ibindi bihugu byinshi cyane babikora gutyo hoye hanyuma muti mbega iyi ngingo mubona yoja mu ngiro ryari mu bisanzwe nta kintu na kimwe kigoye gose ubwa mbere hariho abantu bari basanzwe bafise impusha zari zarahagaritswe mhm. abo nibaza yuko eh, guhera ejo eh, ku wa mbere eh, nibaza nuko bitashoboka ko ikijya mu ngiro ubwo nyine mugabo guhera ku munsi wa mbere cyo eh, turizera neza yuko ku munsi wa kabiri tuzobona amabiro y'ubudandarizo yuguruye amafaranga yuguruye mugabo murabizi neza bazobanza kurondera aho bakorera bitunganye barondera ibikoresho barondera abakozi rero nibaza yuko bizoca bija mu ngiro kandi ibintu bizogenda neza mugabo twagubace dusaba hariho n'abandi bantu bafatiwe ingingo eh, ni ukuvuga amashyirahamwe mvamakungu n'abandi nizera neza ko n'izo ngingo zaciye zikurwaho kuko eh, zidakuweho nabyo ntibizoba ari bya bindi eh, byo kubuza abantu ko bakora mu mwidegemvyo kandi umwidegemvyo haba mu by'ubutunzi haba mu by'imigenderanire y'abantu n'abandi haba mu ibi na biriya ibyizwa nshingiro ry'uburundi n'amategeko mpuzamakungu uburundi bwashyize ku ikumu birarekura twizera neza yuko eh, izi ngingo nziza umuyobozi wa brb eh, afashe ngabo nkafata yuko byavuye mu biro by'umukuru w'igihugu kuko nabivuze yuko n'ahatari byiza kwiba inkuru iba mu biro by'umukuru w'igihugu ibyo ari byo byose mu biro by'umukuru bagizemo uruhara tukifuza yuko n'izindi ngingo nziza bifatiye ku buhinga zofatwa kuko nibyo nibaza yuko byogenda neza murakoze eh, reka tukiri kuri kino gisata cy'amafaranga mvamakungu eh, murabona hariho aho usanga kenshi hariho ibihushane ugasanga ku mazu y'ubudandarizo bw'amafaranga eh, n'ibi byo ku mamarishe noire cyangwa no muri berbe ugasanga nubwo byuguruwe ariko ibiciro si bimwe harabaho ibihushane hushane bitari bito ugasanga bamwe uh, bifuza guca bayarondera haca nka bakayarondera ha muri nzira yuko uh, bishobora gukurikirana bikajyana na politiki nziza yuko iryo faranga ry'agaciro ryoboneka hose ugasanga ku giciro kimwe gutyo n'amafaranga y'amarundi aduga agaciro na rigya yari hasi rwose ugereranije nko mu myaka cumi ihetse icyo ni ikindi kibazo nibaza ko kigomba gutorerwa inyishu eh, zijyanye n'ubuhinga n'ibya politike mhm. eh, ni ikindi kibazo kuko haca haza kimwe twita mu gifaransa la dorofure et de la demande iyo ibyo basaba ari bike mu gihugu hanyuma ababisaba bakaba ari benshi murumva neza yuko nk'ibintu dushora hanze icyo twita baranse komerisiyare mhm. leta yogerageza ni ukuvuga umunzane upima ibyinjira ibyo leta yinjiza mu gihugu n'ibyishora hanze tukifuza rero yuko leta yoraba ingene iteza imbere ibiterwa njabukamazi ni ukuvuga ikawa ipampa eh, isukari y'uburundi kuko ndazi neza yuko nayo n'ubu isigaye irimo nk'ubu biterwa njabukamazi ibyo iyo ni ingingo rero twibaza ko yofata ingingo ya kane twiyumvira ko igiye gufatwa ni uko eh, leta yoshiraho rimwe twita iby'intwari ibereye rapone bonne kugira ngo aba abafasha igihugu abatwita eh, ibi twita la cooperation development bashobore kuzana eh, imfashanyo kuko nta mu mahanga ntibemera gutanga abafasha ubu ntibemera gutanga amafaranga bazi ko acaza kwibwa n'akabuye k'abantu ibyo rero bitagiyeho na byone nta mafaranga yazopfa abonetse gufasha ibyo rero bizoboneka ari uko habonetse eh, ubuhinga n'uburyo byo kurwanya ibiturire eh, gutona ukoresha amatungo ya leta hanyuma kandi haca haza ikindi kigira kabiri nicyo twita kapasite d'absorption iyo migambi nabo boyizana bakazana izo gufasha ayo mafaranga yo mu by'iterambere haca haza abantu b'abahinga babishyira mu ngiro kuko iyo igihugu cyereka ko kitagira kapasite d'absorption amafaranga asubira inyuma ashasubira iyo yavuye kuko aba yashizweho mu kanaka ivyo rero navyo bidakunze urumva ko cahaba ikibazo iyo ni inzira yindi yo kugwiza no guduza amafaranga y'agaciro inzira igira gatandatu twibaza yuko nayo ishoboka n'inzira y'aba barundi baba mu makungu mhm. barabitanguye barashizeho n'umuyobozi araba igisa cya diaspora mhm. leta ndabona ko umenga n'umurindi munini cyane twifuza yuko leta itoza irafata abanyamahanga abarundi bose bari mu mahanga leta bagendere umukuru w'igihugu yarabitanguye igihe yabibagurisha inama mu gihugu cy'ububirigi mu kwezi kwa kabiri eh, narabonye ko eh, no muri amerika umengo yagirije inama kiretse ko umengo eh, hari aho sinzi ko byo bari byo umengo haba haje abasenedefudede gusa ibyo nabyo nibyo bari byiza ariko igihe cyo mu bubiri twarabonye ko abantu bose baje ata bintu by'imigambwe n'ibiki byagiyemo twizere neza yuko mu by'ukuri abarundi baba mu mahanga bose bafatwa kimwe mhm. kugira ngo baje mu iterambere ry'igihugu ibintu by'imigambwe babishyire ku ruhande mhm. bose bateze imbere igihugu amafaranga bayazane kandi bizigire igihugu cyabo yego gabriel amagarira yuko twaba reka twakire uri ku murongo banyeretse ko aciye avaka ariko yosubira kuko turacasigaje iminota hafi umunani mubandanye mhm. eh, tuvuga tuti rero leta nikora ibishoboka byose kugira ngo abantu bari mu mahanga ibafate kumwe nk'uko yabigize umukuru w'igihugu cya gihe yagirisha inama abari mu bubirigi bagiye hanze ntibagirishe inama abaseni gusa mugabo agirisha inama bose hari n'inama mukuru w'igihugu yemeye ko azoza aragirisha kabiri mu mwaka eh, abarundi bose bari mu mahanga mbere akayigirisha ku buhinga bwa none kugira ngo ahamagarire ko boza barazana gushinga imitahe mu gihugu nabikore turacarindiriye ntarabikora mugabo haracarikana nibaza ko bazobikora vuba iyo ni inzira igira gatanu yotuma mhm. amafaranga y'agaciro ashobora kuboneka inzira ya gatandatu reka tubanze twakire reka tubanze twakire uno ari ku murongo tumuhe akanya nawe n'ikiminota nk'ibiri alo hmm. ariko uno munsi turi ko turabumva nabi na nabi rwose hmm, ngira n'ibijyanye n'ubuhinga ariko twe turabumva neza kwera Eh, hari ko haravugira muri ariko nta ngorane igikuru ni uko twumvikana mbese mm. umuntu akavuga undi akamwumva eh, murandamukirizo gaburiyeri rufieri yego yakuramukiye eh, kandi ndakengurutse kuri iyo ngingo yafashwe na banki nkuru y'igihugu yego n'uyu mutware mushasha mm. umenya yitwa murengerantwari niba mm. ntihenze ni diyodone murengerantwari nyine yego urumva yafashe ingingo yafashe ingingo nziza bafashe ingingo nziza kandi niyumvira ko iri muri rwa rukurikirane rw'ingingo nziza ziriko ziragenda zifatwa mhm. eh, ariko nagomba mm. ariwo twebwe nyine bo ikintu nagomba jisite mbarire uwo mutumire wacu urupfiri mhm. ego barakora byinshi barakunda gutanga mpuza impanuro zikwiriye mm. ariko kenshi tuze turibuka impanuro murazi ko igihugu cyacu kiva kiva kure kiva kure rwose kiva kure hari igihe atanga impanuro tukumva ko impanuro zikwiriye hari n'izindi mpanuro akunda gutanga tugasanga harimo akantu kabogamye gatoya mm. ariko nta ngorane ntagaki kuko ari ku murongo aca kwishyura eh. burya iminsi yose tuze turaraba abarundi tuze turiyumvira banza ndakubarire mu menyeshamakuru iyo mhm. ndiko ndavugana n'umuntu kenshi ngomba kuraba uyu muntu mbega kahise kiwe n'akahe mm. yarezwe gute yakuze gute yaciye mu ngorane izihe n'izihe ego hari defi niyo bavuga bati iyo umugabo aguye umugabo ntabwo ngo ahere hasi umugabo aragwa agahaguruka akabandanya urugendo ntiwogwa hasi ngo ugume hasi uhere hasi uzopfire aho hasi icyo nicyo gikuru igikuru mm. ni ukumenya ingorane ufise ukamenya ukuntu ugenda urazitorera inyishu mm. imwe ku yindi Eh, urwo ni muri rwa rukurikirane dusabe kandi dusubire ntagire umunyamahanga wugururira biro de shanje urakoze cyane zibe iz'abarundi eh, zigume mu minwe y'abarundi byanga bikunze amakosa yakozwe mu kahise ntazosubire urakoze cyane Ernest urakoze eh, cyane Ernest yego umunsi mwiza umunsi mwiza kandi tubandanye mwari mugeze ku ngingo ya gatandatu yatuma uh, amadovize aboneka eka nico mushikiriza kuri Ernest Ryotawa mu masegonde makenya kuko akanya karatujanye Gabriel oh, Ibyo ingingo zofatwa ni nyinshi mugabo oh, nagomba mpereze eh, kuyingingo ijanye n'abazana imitahe mu gihugu mm. eh, ni ukuvuga abanyamitahe les investisseurs étrangers nabone bagire eh, baborohereze hariho nk'ibintu bisabwa na doing business ubundi byari batangiye kubikora mu mwaka bibiri na cumi nibaza neza yuko niyo ari ikintu cyotuma amafaranga y'agaciro aboneka hamwe eh, n'abamukerarugendo returiste rero amafaranga ntaguze twe turazi ko byoshoboka hanyuma kuri iki kintu Ernest eh, wiwe gushikiriza eh, twebwe iyo turiko turavuga dufatira ku byo twita principe genero do base ni mhm. ukuvuga ni ingingo ngenderwako zo muri rusange urumva rero twese turazi neza ko igihugu gifite ahantu kivuye kandi kiri mhm. mugabo umuntu iminsi yose agomba gutera imbere aragira icyo bita ihangiro wihihangiro eh, iyo igihugu rero kihaye ihangiro kigomba kurishikako ibintu byose by'intamba n'icyo biza birakura mu nzira n'ubu mhm. wese icyo twahanura mfate ko icyo kintu ashikirije kandi turamaze no kwigura akatari gake muri rusange ati ni ukogorora ariko atayo mabiro dushanje ntahabwe abanyamahanga agume mu minwe y'abarundi mu masegonda mirongo itatu uko bigomba umuntu wese akwije ibisabwa n'amategeko agomba kubikora mbega wewe wewe ko muri canada ubu ntashobora kubwirwa uburenganzira bwo kubikora eh, jewe sindabyumva ibyiyumviro nk'ibyo hoya mm. kuko eh, eh, rufyi akanya karatujanye kumbure twari kuyaga byinshi eka hari na benshi ku murongo ariko umwanya n'umwanya kumbure benshi baba mu gitondo abandi babwije gose abandi bari mu bikorwa bitandukanye namwe namwe mukaba mutari na hafi twabafatiye kure turabashimiye ku kanya mwatwigoreye mukagira n'interano yanyu muri kino kiganiro karadiridimba kuri uno munsi murakoze cyane Gabriel ufite umurongo yoriko